Sagnemo glave na molitvu. Dragi gospode, i večeras kada smo zajedno, želimo da Tvoja reč je u centru naše pažnje. Želimo, gospode, da znamo ostaviti svaki, svaki problem i sve što o čemu smo do sada razmišljali, da se potpuno posvetimo Tvojoj reči. Želimo da, gospode, Ti govoriš kroz Tvoju reč i danas. Želimo da Tvoja reč je vodič u našem životu, da princip u kojem znamo živjeti. sećemo se, prisjećamo se starih generacija koje su um, koje su pronašle tvoju reč kao ispravnu, kao verodostojnu, kao reč koja je vredna da se živi po njoj. I, gospode, želimo i mi tako, u Tvom imenu. Amen. Koji ste bili jutros na engleskom bogosluženju, ja sam govorio iz knjige Ezrine i večeras želim isto govoriti iz drugog poglavlja, tako ako imate Biblije svoje otvorene ili otvorite Biblije Ezra, knjiga o Ezri ili Ezrina knjiga drugo poglavlje. Knjiga o Ezri, drugo poglavlje, čitat ćemo čitat ćemo celu glavu i razmišljam šta da radimo. Ova glava ima jako puno imena. Ovo je hronologija. A, niti ja sam siguran da ću ispravno, ispravno reći ta imena. Ićemo kroz ovu glavu, čitajući određenih stikova, stihova i nekoliko stihova kako budemo išli govorit ću na, na temu iz ovog drugog poglavlja. Tako da nećemo čitati sada odjednom sve, pročitat ćemo prva, prva dva stiha i onda onda ćemo po tako po delovima čitati. Kaže ovako reći prva dva stiha. Ovo su ljudi, one pokrajine koji su se vratili iz sužanstva u Babilonu. mu ih bijaše odveo babilonski kralj Nabukodnozor. Vratili su se u Jerusalem i Judeju svaki u svoj grad, stigli su oni i s njima Zerubabel, Ješua, Nehemija, Seraja, Ralaja, Nahami, Mordokaj, e, Blišan, Mispar, Bigvaj, Rehum i Bana. I onda sledi dalje završetak ovog stiha. Evo, popise ljudi od naroda Izraelov i počinje sa svim rodoslovima i svim porodicama i po gradovima. Po gradovima kako su kako su dolazili. Ezra počinje ovu knjigu sa velikim objašnjenjem situacije, prepodne sam o tome govorio. Kralj Kirus je bio vladar koji je iskusio um, božansku moć, koji je znao ko je Bog Jahve, nije ga poznavao lično kao svog gospoda, ali je poznavao kao moć, kao autoritet. Prepoznao da je jevrejski bog Jahve, da je bog Daniela proroka, mi ga znamo kao prorok, tamo ga ljudi nisu znali kao proroka, prepoznao je da to je bog veliki bog i sa kojim bogom, sa čijim bogom se ne treba igrati. To je bog koji čini velika čuda i to je bog kojeg je on prepoznao da stoji iza tog prsta koji je pisao po zidu. Nigdje to ne piše. To je samo moje razmišljanje i pošto se to desilo u sledu okolnosti, Kirus je morao o tome čuti. To je bilo nešto nesvakidašnje, o tome se moralo govoriti. On kao kralj, on je to morao po svaku cenu znati. Šta se desilo noć pre nego što su oni preuzeli vlast u, u Babiloniji? Kirus je za svoje dobro sve ovo učinio, ne za dobro njihovo, nego hteo je sebi dobro, a time što je dobro sebi uradio, u stvari bio je Boži sluga jer je pustio je vreda idu u Judeju nazad i tako je omogućio, omogućio pod znacima navodama, da se ispuni proročanstvo eh, Jeremijo o 70 godina koje će proći i oni će se vratiti. gospodu u tom proročanstvu čitali smo prepodne da je rekao da ima dobre planove, da ima dobre misli sa njima i da ih želi vratiti nazad i dati im prosperitet u toj zemlji odakle će se vratiti. Prošlo je 70 godina i mnogi od njih već su se udomaćili, sagradili su kuće, sekularna istorija govori ili je čak ili nalazimo imena tih ljudi koji već su bili na određenim pozicijama u Vavilonskom carstvu i to su bili jevreji. Nisu se, e, većina tih e, bogatijih jevreja se nisu vratili. Uglavnom vratila se, vratili su se siromašniji. Vratili su se oni koji e, nisu stekli neki, neki, neki imetak, a oni, oni su bili mnogo odlučniji oni koji su već pustili dublje korene u Babiloniji, većina od njih je ostala tamo. Nisu se vratili. Gospod je dozvolio da ode veliki broj ljudi, ali samo jedan mali broj se odlučio vratiti. o taj mali broj se naziva ili taj verni ostatak. Ljudi koji su prepoznali da je to ispravno ići nazad i sagraditi opet hram, Jerusalem i zemlju Božiju. I oni su se vratili, nisu, nisu doživjeli preporod financijski, nisu doživjeli čadni preporod duhovni, ali znali su, to je ispravno. U određenim momentima u životu znamo jednostavno, to je ispravno uraditi bez obzira kako se budem osjećao, bez obzira kakav ću biti, da li ću imati dobitak ili, ili ću financijski izgubiti na tim stvarima, znam ovo je ispravno. Jednostavno razumem od gospoda ovo je dobro i ovo je ispravno učiniti i znam. To je, znam da je to po Božoj volji, idem, idem u to. Ovako, ovo je bila odluka ovog malog broja ljudi koji su odlučili idemo, vraćamo se. Većina od tih ljudi već su bili rođeni u Babiloniji, samo oni stariji, a tih je bilo jako mali broj, su se sećali u stvari te zemlje. Otišli su ljudi koji su rođeni u Babiloniji, nikada nisu vidjeli hram, nikada bi nisu vidjeli Jerusalim, Judeja, to je bilo sve novo za njih. To je bilo novo. Poslije kad se sagradio hram 20 godina od ovog perioda 515. U stvari kada, je kada su stavljeni temelji, čitamo u knjizi Ezrinoj da su jedni su plakali od sreće, konačno se gradi hram, a drugi su plakali od žalosti onog što mi sada gradimo, nije ni senka od onog što je nekada bilo tamo. Svi su plakali, taknuti su, bili su taknuti, ali s raznim motivima. Ovo drugo poglavlje ide dalje sa rečima koje, koje se odnosu na taj iskaz koji je Kir dao ili Kirov edikt. E, nešto što nisam jutro spomenuo, nije, nije, nema to, to vremena ići u detalje. Kiru, šta je uradio Kirusa? Nije on sam pustio jevre, nego on je omogućio svim narodima da se vrate. Babilonija je bila kao, kao velika zver koja je samo vukla ljude prema sebi. Svi one koji su porobili, oni su ih delom ili delimično dovukli u svoju zemlju kao robove. I bilo je mnogo drugih zemalja koje su oni porobili i doveli su ljude. Kir je uradio opozit Nabhodonozra. Kir je jednostavno pustio sve te narode, idite kući, sagradite hramove ili popravite hramove svojim bogovima i molite se za mene. Tako da ovo nije bio pobožan čovjek u smislu, o, samo Jahve je Bog. On je dao šansu svim narodima, ali dao je, ili čak je vezao i sve druge narode, vi idite i molite za kralja i molite za blagobit njegove familije i carstva. Tako da, um, nemojmo misliti ovdje u ovom trenutku da je on bio da je pobožan čovjek, da je on radio samo za njih, a sve ostale da je da ostavio da, da, da budu robovi. Ne, on je ovo primijenio na sve narode, svima. Taj, Kirov edik se u, arheologiji ili u istoriji zove kao Kirov cilindar. Tako se opisuje, to je edik gdje je on najpre napisao za sve narode, ali čini nam se za knjigu Ezrinu ili za jevrejske spise ima bio je poseban poseban spisak ili poseban tekst koji je više prenaglašen ili više se dotiče biblijskih spisova i on, tu se govori o tome kako je on primetio ili kako je rekao, čitamo ovdje, da je to, je to Bog um, nebesa. Sva zemaljska kralja dade mi Jahve, Bog nebeski. I ova, ova tema Bog nebeski ili nebesa od ovog ne da od ovog trenutka, već počinje da se nekako usvaja u judaizmu. I za vremena um, Josefa Flavijusa već se čak i ne koristi reč Bog ili Jahve, nego se sve sa to zamenilo sa rečimo nebesa. Nebesa su bila naklonjena, naklonjena, nebesa nisu bila naklonjena. Nebesa, nebesa. U evanđelju po Mateju, ne znam kako hrvatski prevod dolazi u slovačkom, kaže uh, njebeski, Bog njebijes. Tu je, tu, je, tu je ona tradicija iz jevrejstva o nebesima, ali smatra se jedna stvar. Bog, vrhovni Bog nije samo lokalni, nego vrhovni, najveći, najveći Bog. Najveći Bog. Jedna je stvar i zaključak iz prvog poglavlja, tu se, tu se spomenje jedno ime koje, e, o kom se često smatra da je ili greška ili misli da je neko drugi. 11. stih prvog poglavlja, ako još uvijek imate Biblije otvorene, svega zlatnog i srebrnog posuđa, kaže, beše 5400 i sve je to odnio Šešbasar. Ko je taj Šešbasar? Čitao sam malo o tome ko bi to mogao biti, jer već mi u drugom poglavlju čitamo da je, ko je vodio tu grupu, da kaže grupu je vodio Zerubabel. Grupu onih povratnika vodio je Zerubabel, a sve darove, u stvari sve, sve, sve hramsko posudje odnio je Šešbasar. Naravno, kao i svuda, ima, ima punih, puno, puno razloga, razmimo ilaženje ko bi on mogao biti, ali stičem utisak da je u stvari to jedna ta ista osoba. To je jedna ta ista osoba, Šešbasar je e, jevrejsko ime, a Zerubabel je babilonsko ime. Počinjemo sa drugim poglavljem. Ovo su ljudi one pokrajine, ona pokrajina, misli se i na Babiloniji, ali posebno na Judeja. Pokrajina koji su se vratili iz sužanstva u Babilonu, kamo ih bijaš odvao babilonski kralj Nabuhodnozor. Sužanstvo se završava sa ovim epitetom. To nije bio godišnji odmor, nije bio izlet nije bio nešto gdje je trebalo ostati nego sužanstvo. I sužanstva se vraća kući. I u sužanstvu se ne ostaje u u zatočeništvu, negdje na polju se ne ostaje, vraća se kući samo mali deo. Jedna, otprilike jedna desetina su odlučili da se vrate. To je bio veliki korak vere, to je, to je bio korak u nepoznato, jer 70 godina, za tih 70 godina a, većina ljudi je umrlo. Oni koji su otišli umrli, to su bili potomci onih koji su otišli. Oni su znali tu zemlju iz priča svojih roditelja. Znali su samo nešto iz tradicije, ali puno od te tradicije je nekako e, zamrlo. Nije se, nije se držala tradicija, nije su se svetkovali praznici, nisu, se čitala sveta pisma. Um, držala se subota, znali ko su, znali su da su jevreji, znali su da je Bog Jahve, ali puno detalja se izgubilo i oni su izgubili taj smisao koliko je važno biti u Judeji i biti deo Jerusalima i judejskog naroda. I naravno, kada čovjek izgubi korenove, posebno u biblijskom terminologiji, u jedejaca, onda je jako lako podleći pritisku spolješnjeg sveta ili utjecaja drugih ljudi jednostavno ostati tamo. Ezra spominje da ovo je sužanstvo i sužanstva se vraćalo kući u Judeje. Vratili su se u Jerusalim i Judeju. ići u Jerusalim to bi bilo nekako super, Jerusalim. Međutim, otići u jedna judejska sela nije bio baš tako veliki excitement. Biti u Jerusalimu, tamo je hram, tamo se dešava, to je centar svega. Pa dobro, tamo bi nekako pristali bi, pa idemo u Jerusalim ali otići onda iz Jerusalema u neka, neka sela, i znate, nisu oni mogli jednostavno doći gdje oni žele. Mi ovdje u drugom poglavlju čitat ćemo kako su oni bili organizovani po gradovima i po mestima odakle su došli. Svako je morao se vratiti u grad ili mesto ili selo ili predgrađe tačno odakle je došao. I tačno se znalo odakle su oni došli, tako su bili organizovani, popisani. Jevreji su ljudi knjige. Oni tačno imaju popisano sve. I tačno se znalo ko je odakle došao i gdje je trebao da se vrati. Onaj, onaj ko je došao iz Jerihona nije mogao da se vrati u Jerusalim. Ili ako su došli iz nekog još manjeg mesta, nisu mogli otići negdje drugdje, nego samo tamo odakle su se vratili. Vratili su se u Jerusalim i Judeja i naglašava svaki u svoj grad. Svaki u svoj grad. Stigli su oni s njima. I tu se sada napominju imena Zorobabel, Ješua, Nehemije, Seraja, Relaja, Namami i tako dalje. I tu se pominju još jedan Mardokaj. Zorobabel znači, ime Zorobabel znači potomak, potomak Babilona. I vjerovatno on je rođen tamo. On, je, on bi trebao biti naslednik ili po mesijanskoj liniji a, bi trebao preuzeti tron, ali nije. I nikada više ova linija nije preuzela tron, nikada više od ove linije nisu postali carevi, nisu kraljevi, nego jednostavno oni su, on je bio gradonačelnik, imao je autoritet, bio je, vodio je celu ovu grupu, a, gospod je dozvolio da se ipak određen autoritet vrati, ali nikada više kraljevstvo, nikada više ona nisu imali. I kada je Herod postao kralj Judeje, um, on više nije bio iz ove linije, to je bilo neko, nešto posebno drugo, nije bio čak ni jevrej, bio i dumejac i to je jedna posebno druga priča. Zorobabel, potomak babilona nosi ovo ime, nosi ime gradonačelnika ili vodećeg povratnika, njegovo ime Šešbasar, ali svuda, skoro svuda, on se spominje kao Zorobabel. U knjizi proroka Zaharije čitamo, kada se govori upravo o ovoj dvojici, o, Zorobabelu i Ješuji, kao dva vodeća lika u povratničkoj grupi, stalno se spominje Zorobabel. Zorobabel, nigdje se ne govori o Šešbasaru, samo u ovom delu. Šešbasar. Ezra je verovatno pisao i ovaj prvi deo, bez obzira što nije bio, nije bio deo te grupe. Ezra je bio mnogo mlađi od Šešbasara ili od Zorobabela, jer Ezra je vodio grupu koja je išla 80 godina posle ovoga. Znači on verovatno još nije bio ni rođen kada se ovo sve dešavalo. On nikada nije sreo proroka Danila, nikada nije sreo Kira, to se desilo sve posle, posle Ezre. On se rodio i zavolio je Božju reč, zavolio je zakon, tamo u egzilu, tamo u izgnanstvu, tamo gdje je bilo svih negativnih mogućnosti, mi bi rekli, i za proučavanje Božje reči i držanje zakona i svetkovanja praznika, a ipak on je to učinio. Ponekad nam se čini da su jako važne okolnosti za naš život određene stvari nikad nisam razvio u svom životu jer uvek okolnosti mi nisu dozvoljavale. Okolnosti su bile negativne, okolnosti su uticale da, da izrastem kao loš čovjek ili da izrastem kao, ja ne znam. Međutim, Ezra, Ezra nije iskoristio ove negativne okolnosti da kritikuje, o, nisam mogao da držim zakon, nisam mogao da proučavam Boži zakon jer sam bio u izgnanstvu za njega to nije bilo. Za njega to nije postojalo ovakav izgovor. <clears throat> On je učinio što je učinio bez obzira na okolnosti. Zarobabel i Ješua, dva vodeća lika i na, na, na, eh, na spisku svih povratnika, ona, oni, njih dvoje su na prvom mestu. Tu se onda spominju dva imena koja mi vidimo u sljedećoj knjizi, to je Nehemija i Mardokaj. Šta mislite, da li su to Nehemija? Da li je to Nehemija koji, kojeg srećemo kasnije sada u, u Nehemijonoj knjigi i Mardokaj? Mardokaj je lik kojeg vidimo u knjizi Esterinoj. Teško reći samo po, po imenu, ali kada, kada pratimo kronološki, malo istorijski i gledamo godine koje su to bile, verovatno to nisu ta dva lika. Verovatno ovo nije Nehemija koji je bio kasnije sa Ezrom, vođa druge generacije povratnika, jer isto kao i Ezra, on je trebao biti tu negdje. On je bio vjerojatno ili tek sada rođen ili i kasniji od ovog, i Nehemija, od e, povratnika ove prve generacije. Mardokaj je bio bratić e, od, od Estre, koja je bila pozvana da bude e, kraljeva žena Artaxerxova žena, vjerovatno nije to ni Mardokaj taj koji je bio bratić od, od, eh, od Estere. Tu su Bilšam, Ispar, Bigvaj, Rehum i Bana. na prvi moment nama ta imena ništa ne govore, ali za tu generaciju to su bili poglavari porodica, poglavari eh, glavnih eh, klanova, mi bi rekli, koji su bili vođe povratka. Ješua, još samo jedna misao za, za Ješu. Ime Ješua znači gospod spasava. Ješua je bio prvosveštenik, vodeći svim svećenicima tamo i odigrao je jako važnu ulogu u ovoj povratničkoj generaciji. On je vodio a, ceo duhovni život. Koliko je Zorobabel organizacijski to vodio, toliko je Ješua duhovno. Mi vidimo prvi princip prosperiteta u timskom radu. Timski rad je e, ključan ili je jako važan za prosperitet. Ako nema timskog rada, teško da se može nešto očekivati dobroga da se desi u budućnosti. Obično to bude kada su dva lidera, da se ta dva lidera uvek jedan drugom mešaju poslove. Ili preuzimaju, ili su rivali, ili na neki način uvek se desi da, da nešto neštima među oba dva. Međutim, Zorobabel i Ješua se tačno znalo šta su njihove odgovornosti. Tačno se znalo šta jedan i šta drugi treba da rade. Zorobabel se nije mogao, nije se ni mešao, a nije se ni mogao mešati Jošu, Jošui u njegove odgovornosti, jer on bio sve, nije bio svećenik. On nije mogao da odigra nikakvu ulogu u tome što je radio Jošua. Jošu opet nije bio naslednik ili nije bio iz, iz mesijanske linije, um, nije bio gradonačelnik i organizacijski nije se mešao u te poslove. Svako je bio u svom delu službe i kada se leva i desna ruka sastala zajedno, to je bio jako jedan dobar tim. Kada se zna tačno ko šta radi i kada je svako odgovoran i prema drugoj osobi i ide ruka uz ruku, mi vidimo da, su, da je sve moguće u zajednici vernih ljudi. Ovo se desilo u ovoj generaciji. Kraj drugog stiha kaže, evo popisa ljudi od naroda Izraelov i počinju onda, počinje spisak svih koji su dolazili po, po porodicama i naravno u određene gradove. Ovo što je tu spisak napravljen, to je samo mi bi rekli vrhunac ledenog brega. To je samo, to je samo deo spiska, ali svi oni su imali spiskove tačno. Ovo su porodice i, i prvaci tih porodica koji su bili, ali onda u njihovim spiskovima bilo je imena svih tih ljudi. Naravno nije bilo smisla sve to uključiti u biblijsku knjigu, sva imena koja su tamo nalazila, ali oni su imali sva imena. Tačno su znali imena svih ljudi i tačno su znali ko, ko dolazi, ko se vraća u koji grad. Tačno. I to je bilo, to je bilo jako dobro. Mislim da je kada je porodica vernih, kada je crkva, kada, je, kada, kada crkva jako pazi na pedantnost, na organizaciju, a, da to samo može biti profitabilno duhovno. To može biti samo za beneficiju. Veoma, veoma je dobro. Dosta često se čuje da, da organizacija je u suprotnosti sa, sa duhom svetim. Ako želimo da duh Boži, ako želimo da duh Boži vodi ljude, onda jednostavno pustimo neka duh Boži ide, zaboravimo svoju organizaciju, zaboravimo sve strukture, strukture vodstva koje su, dozvolimo nek to sve duh vodi, pa nek to bude onako kako duh. Međutim, vidimo da to nije baš tako. Nije to baš tako. duh ima mogućnosti uvek. Duh, ako mi njemu damo, uvek može pokrenuti i nas i, i, dati snage, inspiracije u svemu tome. Ali vidimo da je Bog, Bog zakona, da je Bog reda, da je Bog uvek dao načine kako ljudi da žive, kako da se organizuju, kako žive po gradovima, ko će biti odgovoran za šta. Nikad se nisu na kraju dana pitali pa ko će sad ovo da radi, jel ćeš ti, jel ti, pa ti si stariji, ti bi mogao, e, pa hajde, daću tebi čas, nek ti to uradiš. Ne, nije se tako radilo. Tačno se znalo ko je iz koje porodice i ko je zašta odgovoran. Kada se u grupi vernih tačno zna ko je zašto odgovoran, onda i ne mora puno da se diskutuje šta će da se radi, nego se tačno zna ko je zašta odgovoran i svako odmah ide u svoj deo odgovornosti i uradi ono što treba. U crkvi, u novozavetnoj crkvi, dosta često mi se spotičemo o, o, o knjigu, o, o duhovnim darovima ili o temu duhovnih darova i dosta često i kada idemo na Toronto konferencije naglašava se o tome da li treba se uključiti u neki rad u crkvi ako nemaš duhovni dar za to. Šta vi mislite? Da li da li se treba uključiti u neki rad ako nemaš duhovni dar za to? Ne. Onda treba. Kako misliš treba? Pa, ako nemaš dar, onda ako imaš volju, možda dar i dođe sa voljom. Mm -hmm. Ja mislim radi toga što ako nemaš nadahnost duha da te vodi da nisi, što je brat spomenuo, ako si novi, ako ono, treba se, treba dozvoliti čovjeku da Boži duh kroz njega radi i da ga oblikuje u novo stvorenje i onda je druga stvar. Mhm. Onda on može da ide, ali ako nema vodstvo duha po meni, on, on ne može da vodi crkvu. da. Da, to za vodstvo crkve, to mislim da su Biblija naglašava nekoliko duhovnih darva koji su važni za vodstvo crkve. To je u Efežanima četvrtom poglavlju, 11. stih govori, a Bog je dao neke za učitelje, neke za proroke, neke za apostole, neke za evangeliste. I mi vidimo to su određene službe koje su posebno nadahnute ili posebno, Bog je posebno odobrao određene ljude da učine određene specifične poslove. Međutim, u crkvi nije sve samo voditi crkvu. Obično crkva ima jednog ili dva propovednika, onda ima tri, četiri, pet starešina, ali ima tu puno, puno, puno drugih ljudi koji su, ali ima i puno drugih obaveza. Kao i kod kuće, mi znamo da ima, imamo jako puno kućnih poslova koje jednostavno sviđala se nam ili ne, trebaju bi da se urade. Tako i u crkvi ima jako puno crkvenih poslova koje treba uraditi bez obzira da li na to imamo dar ili ne. Naravno, treba znati, ako je neko blagajnik, evo naš blagajnik je jutros umro i mislim da vodeći crkve već duže da su, već su razmišljali o tome se je govorilo šta ćemo sada, šta ćemo sada. Um, biti blagajnik, ja ne znam da li tu ima neki poseban duhovni dar za to, tu bi se više reklo treba znati. Posebno u ovom modernom dobu kako sa financijama, kako kako koristiti kompjuter u sve te, poslove i znati zakoni na koji način. Nema tu puno duhovnog dara. Ima puno duhovnog dara u tome treba biti bogobojezan, treba biti savestan, treba biti kao u delima šestom poglavlju, kada su diakoni, njih šestoro, kada su izabrani, izabrani su po punini duha. Prva stvar kada, su, kada se za njih reklo, bili su puni duha. I onda to je bila stvar kada su oni puni duha išli i pomagali su udovicama i oni koji nisu imali. Nisu bili propovednici, ako su propovedali, činili su i čuda i to. Ima u crkvi puno drugih stvari koje treba jednostavno uraditi, bez obzira da li imamo. A, dosta često se o tome govori, pa ako nemam glasa pevanje, ne mogu da pevam. Tačno, međutim pevanje čak i nije možda duhovni dar, to je više prirodni dar. Neko, neko ima glas, može da peva, neko nema. Tu ima puno pevača koji su bezbožni. Ljudi koji ne poznaju Boga mogu vam pevati i Silent Night i a ja ne znam koje duhovne himne velike, ali to nisu ljudi pobožni. Oni pevaju na koncertu negdje u crkvi. Ako ne ima neko duhovni dar je pobožan čovjek, a nema glas, ne može voditi zajedničko pevanje. Jednostavno nema na to glas. Nema na to glas. Za određene poslove u crkvi moramo imati duhovnih sposobnosti, duhovni dar. Nada sve mora biti punina duha u svemu, ali određen duhovni dar ne mora biti učiniti određene poslove koje su bitne u crkvi, da se crkva sredi, da se namesti, da se otključa, da se zaključa, da se pripremi, da se pripremi sound sistem, da se ja ne znam šta sve stavi, koje treba, urade stvari koje trebaju. Crkva, starozavetna crkva, ako bi ta, danas tako rekli, ili narod Božji koji se vratio, bili su jako organizovani, a, niko nije mogao da zastupi Jošu, niti zorobavila jer bili su svi u svojim, u svojim dužnostima, svako je radio šta je trebao. I tu se, tu se posebno od 36. stiha naglašava a, ko, su sve, ko je sve došao. Od 36. stiha tu se kaže koje, koje porodice svećenicke su došli. Kaže on tu, jedajni sinovi, to jest iz kuće Ješuine, 973 sinovi Imerovi, 1052, Pašhurovi sinovi 1247, sinovi Harimovi 1070. Bilo je jako puno svećenika. To su ljudi koji su stalno bili u hramu, koji su se smenjivali i služili su gospodu u hramu. Zamislite koliko puno svećenika, a te koliko puno levita se vratilo, a koliko ih još ostalo tamo koji se nisu vratili. I onda tu je ceo, ceo spisak levita Kaže Leviti, 40. stih, Leviti, sinovi Ješuini i Kadbinelovi od Hadoina novaca 74. I onda na red dolaze pevači, sinovi Asafovi, čitajući psalmove, vidimo ovi Asafovi potomci da su pisali, Asaf i njegovi potomci. Oni su bili pevači. Onda vratari, Vratari u hramu su bili vratari koji su čuvali ulazak. To vratari su bili jako važni jer su uvijek trebali prepoznati ko ulazi, ko izlazi iz hrama. A, čuvali su taj grad. To je bila posebna služba i to se to je, to, to je se iz porodice u porodicu stalno prenosilo ove odgovornosti. Nije bilo demokratskog eh, izbora, pa ti ćeš biti vratar, ti ćeš biti pevač, ti imaš dobar glas, ti ćeš pevati, ti imaš, ja ne znam koji, ti ćeš raditi to. Po porodicama iz generacije u generaciju se znalo ko će biti pevači, ko će biti vratari i onda bit će, eh, bilo je čak i sluga hramskih. Netinici, kaže 43. stih, kaže, bit će sluge hramske. Ko su bili ti ljudi? Čak i sluge su se vratile. Nisu ostali tamo. Kada vam kažem ko su bili ti ljudi, bit ćete iznenađeni. To su, Gibe, to su Gibeonovi potomci. Gibeon, to je pokolenje koje pri ulasku u, u, obećanu zemlju, kada ih Jošua sreo, posle osvajanja Jerihona, oni su bili ti koji su prevarili jevreje i obukli su se u stare stare košulje i stare pantalone i cipele i predstavili se kao narod koji putuje iz daleka. I tražili su dogovor sa Izraelom. Sa, tražili su dogovor, hajde da mi napravimo dogovor, da mi napravimo e, dogovor da jedni druge ne napadamo, jednostavno da budemo kao braća. Nisu se, nisu se e, savjetovali gospoda, i ovdje vidjet ćemo jedan stih kako, kako je bilo jako važno savjetovati se gospoda, nego su Jošu je napravio dogovor sa njima i jako kratko poslije toga je u stvari saznao da su prevareni i da, su, da je to jedno pleme iz susednog mesta koji su ih na prevaru dobili, na prevaru dobili njihovu reč i za kaznu, naravno, oni su trebali, Izrael je trebao da, da poštuje svoju reč i pošto su njima obećali život i napravili su dogovor sa njima, i oni su im rekli, bit ćete biti naše sluge. Bit ćete sluge. I, ta, i te porodice, to pokolenje bili su sluge hramske. Bili su, bili su sluzi u hramu. I čak i ti su se vratili. Zamislite, poslije koliko godina tačno se znalo koje, ta, koje, koje su porodice od Gibeona. Koje su to porodice koje su prevarele Jošu i bili su sluge u hramu, otišli u Vaviloniju, delili istu, istu sudbinu sa, sa narodom Božim i vratili se isto u hram da budu sluge. Vidite vernosti u tome? Koliko je e, služba sluge bila uzvišena jer su se oni vratili. Oni su jednostavno mogli ostati tamo i reći mi ne idemo nazad u Jerusalim da budemo sluge u hramu. Kakva, kakva je to služba biti sluga u hramu? Ne. Mi ostajemo tu, tako smo mogli reći ali gospod je taknuo i njihova srca. Gospod je taknuo, pokrenuo je njihova srca i oni su se vratili zajedno sa grupom i rekli mi idemo nazad u hrame, bit ćemo sluge, sluge u hramu. Nema te službe koja je mala, nema te službe koja je bezaslena, svaka služba je važna. I ovo je bilo jako važno, biti u hramu, činiti sve one obične poslove hramske. Čistiti hram, pripremati sve to, najprije je bilo tih svećenika koji su vodili hramsku službu, koji su predstavljali, koji su bili tamo gdje se žrtvuje. Onda je bilo levita koji su, koji su bili pomoćnici e, svećenicima koji su e, održavali hram u smislu da su i pripremali i, i žrtve i sve to. A onda su bile sluge hramske koje su činili sve one najprljavije poslove u hramu i oni su se vratili. I bili su onako svi ushićeni, radosni, idemo nazad u Jerusalem, idemo nazad da gradimo hram, da budemo tamo sluge u hramu. Bilo je još slugova. Sinovi slugu Solomonovih, 55. stih. Vidite koliko slugu se vratilo. Nije se puno toliko vratilo onih koji su bili na visokim pozicijama, ali slugu se puno vratilo. Sinovi slugu Solomonovih, sinovi Sotojevi, sinovi Hosoferovi, sinovi Furudini i tako dalje ceo, spisak tih koji su se vratili. Ali tu je još, tu je još jedna grupa ljudi koji su, koji su se vratili, bili su puni entuzijazma da se vraćaju, ali imali su problem sličan onih pet a, devica koje su čekale koje su čekale ženi kad čitamo o Isusovoj usporedbi. Oni su izgubili svoje, svoje papire. Svi su držali svoje papire uredne, znajući njihovo poreklo, a oni nisu znali da dokažu ko su njihovi preci. Kaže, od svećenickih sinova, Hobaina, sinovi i tako dalje, tu napominje, oni su tražili svoje rodoslovne papire, ali ih nisu našli. Za jednog svećenika je bilo jako važno da zna dokazati koja je njihova porodica, odakle. Vidimo u, u, u u Ezrinom, u sedmom poglavlju, tamo Ezra 7, Ezra dokazuje svoj rodoslov tačno od njega, sve njegovog e, oca, pa roditelja, do, sve do Arona. Vraća se sve do Arona i tačno zna ceo rodoslov sve do Arona. I svaki svećenik je ovo trebao znati. Niko se nije mogao vratiti u svećenicku službu ako nije znao dokazati svoj rodoslov sve do Arona. Oni nisu mogli. Oni nisu mogli jer su zaboravili. To nije stvar koja se jednostavno zaboravlja. U međuvremenu nisu marili za to. Rodili su se možda u porodici koja nije marila za to, jednostavno oni su rekli pa mi smo sad u Babiloniji, sve se promenilo, moramo sve iz početka, forget it, zaboravi prošlost, idemo, gledamo mi samo u budućnost. Ne treba nama gledati u prošlost, samo budućnost nas interesuje, jer mi idemo u budućnost, ne u prošlost. Međutim, ići u budućnost, uvek idete sa svojim package prošlosti. Uvek idete sa svojim imenima, sa svojom porodicom. Idete sa onim što vi i ko vi jeste. Oni, oni su puni, puni entuzijasma, došli u Jerusalim i rekli, pa i mi smo svećenici, mi smo i znam ja, moj otac je, znate, moj otac je meni govorio, mi smo i svećeničke porodice, mi ćemo tu služiti. I pitali su ih, pa dokažite, Dajte papire, dajte vaš rodoslov da vidimo da li jeste. Pa ne znam, ne znam tačno, ne znam, ne mogu da kažem, ali znam da jesam, znam da jesam. A možda i verovatno jesu, ali nisu mogli dokazati. Bili su izlučeni iz svećeništva, nisu bili izbačeni iz, iz Božjeg naroda, nikako, nikako. Ali u toj službi svećeništva nisu mogli ostati zato što nisu mogli dokazati da imaju E, imaju korene svećeničke. I namjesnik im zabrani jesti od svetinja dok se ne pojavi svećenik za Urim i Turim. Jako zanimljivo. Trebalo je, znači ovo je bio zakon, dok ne dokažeš da jesi svećeničke porodice, ne možeš jesti od onog jela koje je bilo pripremljeno za žrtvovanje. Svećenici imali su pravo jesti jela koje je bilo pripremano za, za žrtvu gospodu. Imali su na to pravo. Ovo pravo im je bilo sada uskraćeno, ne možete jesti od tog jela dok se to ne dokaže i čekao se svećenik koji će doći, koji ima, koji je bio zadužen za Urim i Turim. Šta je bio Urim i Turim? Tumin. Dva kamena, A šta s njima? <laughs> To su bila dva kamenova koje jedan od svećenika, samo jedan je bio taj koji je imao urim i turim. Imao je na, na njegovoj košulji, imao je džepova, ovdje u ovom predelu, imao je džepa kao ti nekada mongumerci što su u kraju nekada izlazili onako, ti džepovi onako ispod pazuha kad smo išli kao dečaci. To su bila dva džepa ovdje ispred, na grudima, gdje je bio taj urim i tumin i to su bili kamenovi pomoću kojih se pronalazila Božje volje. I do, trebao je doći taj sveštenik koji je imao taj Turim i koji je imao Urim i Tumin sa kojima bi oni pronašli Božju volju. A kako su to radili, ne znam. Ne znam tačno kako je, na, na, kom principu je to funkcionisalo. Ali jednostavno to je, bila, to je bio svećenik, to je bio čovjek koji je došao u situaciju i pomoću kojeg ti kamenova oni su pronašli eh, put koji jeste Božja volja. Nešto slično se dešavalo u Novom Zavetu, čitamo kada je eh, izabran 12. učenik, kada je Juda uzeo sebi život i čitamo da se tada bacila kocka. I bilo je određenih slučajeva i nadalje kada je korištena kocka ili los, slovački prevodi kažu, kada je korišteno da se sazna Božja volja. Zanimljivo da gospod Bog nije rekao jednostavno ime ili na neki drugi način nije pokazao ispravnu osobu, nego korišćeno je ovako sredstvo, kocka. Ovo je bilo taj turim. Uh, Urim i Tumin u tom uh, momentu da se, da se reši ova situacija. došli su pred gospoda, gospoda imamo ovakav problem, što da radimo? Čekajte svećenika koji dođe sa, sa Urim i Tumin i on će pronaći rešenje za tu situaciju. Znali su pravilo? Nema, nema svećeničke službe dok se ne reši, pri, do, a, reši da je slučaj i onda gospod će odrediti što će biti. Sam narod je broju 42.300. Plus kaže tu na, e, kaže ovdje bijaše 7.300 e, slugu 42 tisuće bilo ljudi koji su se vratili, ne računajući njihove sluge i sluškinje kojih bijaše 7300 Sluge, robovi, robovi robova. Mi bi tako, sluge slugama. Svi su se oni vratili i sa punim, sa punim entuzijasmom su se vratili i otpočeli nov život. Kada su se vratili, napravili su kolektu Napravili su um, stanoviti broj obiteljskih glavara kada su stigli u dom Jahvin koji je u Jerusalimu, dragovoljno su priložili darove za dom Boži. To je, ovo se sve dešavalo pri početku. Još dom Boži je bio samo u planu da se gradi, a vidjet ćemo u trećem poglavlju. Počeli su sa, počeli su sa oltarom i od tih darova počelo je da se gradi oltar kupljeno je ili nađeno je kamenova određenog i onda je, vidimo u sljedećem stihu ili u sljedećem poglavlju, plaćeni su radnici da to, da to rade i čak za hram i za, i za oltar kupljeno je drvo iz, iz, iz oblasti Tira i Sidona. I ovo drvo je čak i pre toga dopremljeno za solomuna u hramu. To je drvo koje je bilo poznato po to, po izdržljivosti. To su bili ti cedrovi poznati da izdrže hiljade i hiljade godina i čak i dan danas neki smatraju da tih cedrova još postoje negdje u Jerusalimu koji, koji potiču od hrama. Ili... To su sve priče, ali čulo se da je, to, da je to trvo jako trajno i od tog drveta je napravljen i oltar i kasnije i sagrađen hram ili delovi koji su trebali biti od drveta. Ovo je drugo poglavlje priča o ljudima koji su se vratili. Povratak nije jednostavan i pun entuzijazma, ali znate, entuzijazam traje jedno kratko vreme i onda kad dođu prva, druga, treća, četvrta nevolja, nekako te još prođe, ali onda kad te nevolje konstantno ostaju, onda se entuzijazam izgubi i onda ostaje samo jedno. Ostaje samo odlučnost od onog čega se počelo i smisao zbog čega su došli. Znali su, mi smo došli da obnovimo Jerusalem i Božji grad i Božje delo. Prošle su godine entuzijazam je već davno otišao, ali ako nisu znali razlog zašto jesu tamo, oni bi se potpuno izgubili. Gospod je čuvao njih i slao im pomoć. Ime Ezra sam jutro spomenuo znači pomoć. Ezra znači pomoć. I Ezra, gospod je poslao Ezru da pomogne toj drugoj generaciji koja je već, koja je već vapila gospodu, gospode šta da radimo, kako dalje, na koji način dalje. Gospod je poslao Ezru, kasnije i Nehemiju, koji su obnovili drugu i treću generaciju i da je to jedno probuđenje, mi bi danas tako rekli, probuđenje je bilo u toj generaciji, oni su ostali verni i bili su radosni zbog toga, jeste, mi smo Boži narod. Amen.